Shukur Xolmirzayev Kimsasiz hovli Hikoya Oy borib, omon kel bolam. Sendan boshqa suyanchim yo'q. Umar aka o'g'li ummatning ko'ksiga peshonasini ishqab-ishqab yig'lar, Hosila opa uning yelkalarini silab sipar edi. "Ina, ota deyman, urushga ketayotganim yo'q-ku, kelaman." derdi ummat g'ashlanib va allanechuk quvonib. "O, bolam meni tez tez xat yoz mashinalarga chiqishga buyruq berildi ota onaning gaplari ado bo'lmay og'izlarida qoldi ummat ularning bag'ridan chiqib mashina kuzoviga intildi askar yigitlar allaqachon o'tirib olishgan edi mashina ham ummatning chiqishini kutib turgandek jildi umar aka bilan hosila opa ham boshqa ota onalar qatori orqaga qaytishdi umar aka shalog'i chiqqan volgasiga kirib o'tirdi hosila opa ham joylashgach sekin qo'llari qaltiragan holda haydab ketdi shu kuni ular ishga chiqmadilar ummatjon harbiyga ketmas bo'lsa turgan gapki magazinda bo'lishardi er xotin dam olish kuni nimaligini bilmasdi birlamchi ishni sevganlaridan ikkilamchi omborda magazin ortidagi omborda qancha mol bor uni barbusga ham ishonib bo'lmaydi nima bir itni bir narsa berib o'ldirish qiyinmi qorovul qadambek piyonista bo'lsa ham sergak lekin baribir ichuvchiga ishonib bo'lar ekanmi xullas bugun umar aka bilan hosila opaning necha necha yillar davomida birinchi marta dam olishga chiqqan kuni edi ummatjon ketishi kerak bo'lib qoldida yo'qsa ham-ku ular hovliga yetishdi hosila opa temir darvozani ochib kirdi ichkaridan o'tib g'ishtin garaj eshigini ochdi umar aka mashinani ichkariga qo'yib chiqdi hovlidagi g'arb pishib turgan bir to'p xurmo tagiga eski chipta kresloga o'tirib boshini egdi hosila opa garajni yopib erining qarshisida turgan boshqa kresloga xo'rsinib cho'kkan ham edi ancha narida ummatjon bilan qadambek yasagan yog'och katak oldida cho'zilib o'zlariga loqayd tikilib yotgan jekka ko'zi tushdi voy voy deb chayqaldi sizda o'zingizda dedi eriga shuni olib qolsa bo'lardi e aljirama dedi ummat aka ijirg'anib haliyam aqling kirmadi kirmadida raykom sekretarining o'g'li ketayotganda hazilmi senga hoy hosila opa kreslo suyanchig'iga mush turdi nega meni nuqul aqlsiz deysiz ha axir o'ylab ko'ring o'zingiz uf yana o'sha gap e men o'lay umar aka o'rnidan turib ketdi sizni ham topganingiz shu bo'ldi bo'ldi hozir shu gaplarni vaqtimi hosila opa jimidi yana ko'zi chekka tushdi uni yotishini ko'ring voy umar aka etga gangib tikildi so'ng qoshiga borib cho'nqaydi boshini siladi it tumshug'ini yerga cho'zib ko'zlarini xiyol yumdi shuyam xafaya dedi umar aka xafa bo'ladida egasi ketdi bunga bir nima berish kerak tashvish bilan bo'lib itni och qoldirdik e o'zingiz bering umar aka ko'ksini uqalab o'rnidan turdi unday dema xotin zamon tinch hosila opa tag'in yig'lay boshladi baribirda umar aka nihoyat qaddini rost tutib temir panjarali derazalar tagidan eshik tomon ketdi yo'l yo'lakay axlat paqar ichidan tikka turgan supurgini olib yotqizib qo'ydi uvalangan raxlari chaplab yumalagan sement zinadan ko'tarilib yomg'ir suvidan bo'yog'i ko'chib ketgan eshikni qo'sh kalitda ochib kirdi yo'lakda o'zini ancha bardam sezdi qandil chirog'i yoqiq qolgan ekan yon devorlarning zarhal rangida tovlanishi to'rdagi eshikka tutilgan yapon ajdahosi og'zini ochib turgan harir pardaning jimjimalari poldagi cho'g'dek gilam uning ko'ngliga allaqanday tasalli bergan bo'ldi keyin u nimaga kirganini eslagandek shoshib tuflisini yechdida devorga o'rnatilgan qizil telefon apparatini ko'tarib tagidan bir juft kalit oldi to'rdagi eshikka yaqin chap eshikni ochdi birpasdan keyin u parqu to'shakda chetlari chetlariga moslab buklangan yashil silliq yaltiroq ellik so'mlikdan bir talayligini kaftiga silab o'tirar lekin ko'zlari yoshli edi alla narsani taqir tuqur tushirib tepib hosila opa kirib keldi o'tiribsiz umar aka behol bosh irg'adi hosila opa erining qo'lidagi yashil pullarni ko'rib tilla tishlarini shimib o'ynadi shu pul tuzuk dedi o'ntaliklaringiz yaramaydi o'tgan oqshom sandiqni ochsam ichida mita yuribdi kim biladi hali umar aka xotiniga olayib tikildi rostmi dedi asta ko'ring o'zingiz uf pullarda mitti mitti hasharotlar dog'lari ko'rinar ular juda beozordek edi umar aka sandiqqa engashdiyu xotiniga ma'noli qarab bor dedi hosila opa tashqariga chiqdi g'uborli osmonga temir darvozaga tutash devorga qo'shilib o'sgan tolning sap sariq barglariga ko'zlari qadalib o'tgancha shippagini oyog'iga ilib ilmay yo'lga tushdi xonaga qaytib kirib hech kim yo'q dedi lekin shu tolni kesish kerak ko'chadan bir sakrasa qo'li yetadi kishining umar akaning qulog'iga gap kirmas edi u yumshoq tumbada oyoqlari orasida uyulgan dasta dasta pulga termulib o'tirardi shular bir qarasang oddiy qog'oza gugurt chaqsang yonib ketadi dedi nihoyat aljimang aljib qopsiz he xotin umar aka qo'llarini tizzasiga tiradi ha aytmoqchi nima aytmoqchi bir nima demoqchi edim it deb yubordi hosila opa shuning boriga shukur ha ey nimaga ovqat bermayapsan haliyam yana eslidaydi o'zini xo'p bularni hosila opa pul uyumiga tikildida birdan titkilay ketdi pachkalarni olib o'ngu so'liga qaraydi negadir hidlab ham ko'radi ba'zi dog'li ezilganlarga ko'zi tushsa burnini jiyiradi baribir dedi keyin elliktalikka aylantirish kerak ahmoq o'ntalikda gap ko'p dedi umar aka bor itga qara sop qo'ying joyiga umar aka bosh irg'ib tag'in engashib oldi bu pullar unga ularga osonlik bilan kelmagan odamlarni aldashning o'zi bo'lmaydi har daqiqada yuragingni hovuchlab turasan militsiya jurnalist degan bir balolari ham bor to'g'ri ayrimining tomog'iga tashlasang labini yalab chiqib ketadi lekin shunda ham qo'rqib turasan ko'nglingda nima bor kim biladi oddiy xaridorlarning ichida ham olasi uchrab turadi bu pullar o'z uz o'zidan kelmagan shuni deb er xotinning umri sovurildi hisob qurib ketgur ayrim ba'zi boshliqlari yomonda e hammasining og'ziga bir narsa tutishinga to'g'ri keladi hatto yuk ortuvchisi ham umidvor hoy jek ovqat yemayapti nimaga men qaydan bilay hosila opa shunday deb yana ko'ziga yosh oldi ummatjon bo'lsa umar aka shosha pisha pullarni sandiqqa tashladi shu bayni ol dedi jahl bilan o'shani chiqarganing uchun bunga haligilar tushgan qish kelyapti deb baribir kiymaysanku uyda kiyaman umar aka miyig'ida iljayib chiqib ketdi hosila opa yoshligida o'yinchi bo'lgan o'shanda rosa kiyinib yurardi umar akayam uni o'sha kezlar rosa o'ynatgan o'z doirasida o'shanda u kishi yosh yigit doirachi edi odam boshqa tutgan kasbini unutolmas ekan hosila opa ba'zan hushi kelganda ya'niki mo'may pul qo'lga kirganda bitta chertingga yigit deb qoladi umar aka childirmani tizzasiga tirab qo'yib bilagidan chiqqancha qotib qolgan qiyshiq qo'li bilan chaladi otasi doira chalib onasi o'yin tushganda ummatjon yotib yotib kulardi bular xafa bo'lishmasdi ummatjonning kulgisi beg'ubor edi uning kulgisi sabab bularning zavqi oshardi sherdingiy yigit derdi hosila opa battar avjlanib jek hamon tumshug'ini cho'zib ko'zlari mo'ltirab yotar oldidagi sirli kosada turgan kolbasa kesimlariga qaramasdi umar aka tag'in uning boshini siladi it quloqlarini bo'yni tomon pasaytirib ko'zlarini xiyol yumdi xolos tavba umar aka inqillab o'rnidan turdi ey xotin qorni ochsa yeydi ha men ham shuni o'ylab turibman Yo'q, Jek boshqa qaytib ovqat yemadi. Hafta oxirida o'ldi. Umar aka bilan Hosila opa Jekning o'limidan qattiq qayg'urishdi. Ummatjon Jekni yaxshi ko'rardi. Ketar oldidan iti bilan rosa yalashib yurqashgan, hattoki katagini ham yangilab bergan edi. Bu fojiani unga sira ham bildirmasliklari kerak. Xafa bo'ladi. Tag'in xafachilikda biror ishgal chiqmasin. har qalay bu ahvolning ham tabiiy chorasi topildi magazin omboridagi barbusning bir bolasini qadambek orqali topib keltirdilar ajab u barbusdan ham ko'ra jekka ko'proq o'xshab ketardi hosila opa hovli devori ustini aylantirib tikanli sim bilan o'ratdi bu ancha xunuk edi nimasi bilandir qamoqxona devorlarini eslatardi biroq olam hodis bir nima deb bo'lmaydi Ichkarida ancha mol bor. Sandiqdagi pullar ularning bir ulushi. Endi bular tarixidan ikki shingil so'zlash ham mumkindi. Umar aka 16 yoshida otasini poyezd bosib ketgach, undan meros qolgan doirachilikni kasb qilgan. Rayondagi xalq teatrida biroz ishlab, keyin sayoq otarchilarga qo'shilib ketgan edi. Ko'p yurdi, ko'p topdi, topganini sovurdi. albatta u pullar suyuq ayollar yo'liga ketdi bu orada farhod kanali qurilishi ham bo'ldi u yerda do'konchilik qilib yurganida bor molini bir kavkazlik oshnasi urib ketib o'zi u sovg'a qilgan bir papog'u bir xanjar bilan qoldi xayriyat sog' chiqdi yana keyin doirachilik ittifoqo bir qish muzda sarg'ayib yiqilib qo'li bilagidan chiqib ketdi tabibga soldirgan edi qiyshiq bitdi keyin to'g'irlataman deb nogiron qilib qo'ydi bu uning uchun fojia bo'ldi doirani ilgarigidek zo'r chala olmasdi o'shanda bir o'yinchi qizga ko'ngil berib u tegarman bu olarman bo'lib yurgan edi o'yinchini topish osonmi to'y ko'p mahal edi izlab izlab ma'shuqasi xizmat qiladigan otarchilarni topdi lekin qiz ketib qolgan ekan tavakkal qilib uyga borgan edi bir bo'rim bilan o'tirgan ekan uni erim deb tanishtirdi umar indamay chiqib ketdi tentirab yurib shu rayonga kelib qoldida ochning ko'ngli holvaga ketibdi degandek qo'g'irchoqlar do'koniga kirib qoldi qarasa mudira ko'ziga tanishday bir zamonlar o'z doirasiga o'ynatib yurgan xolisaxon so'rashdilar umar unga ahvolini aytdi u do'kon ichkarisiga kiritib oldiga ul bo'l qo'ydi ishdan keyin bir oz bir ozdan ichishdi keyin hosila dangaliga shunday dedi menga o'ylanasanmi umar o'ylandi odaming yo'qmi aftimga qara ertasiga umar unga uylanar bo'lib shart qo'ydi oyog'ingni qiyshiq bossang o'lasan keyin meni sizlaysan hosila yiqqan bisotini sarflab ancha tuzuk to'y qildi umar uning bir xolasidan qolgan hovliga yig'ilib bordi keyin hosila to'yda bosh bo'lgan magazin direktoridan iltimos qilib erini ham qo'shni non do'koniga ishga oldirdi umar savdo ishidan xabardor edi eplab ketdi oydan oy kundan kun o'tib bular bir magazinda ishlay boshladilar ummatjon besh yoshga kirganda hosilaki hozir ishlayotgan magazin direktorligi tegdi Saldan keyin direktorlikni erining nomiga o'tkazib, boshqa hamma ishni o'z qo'liga oldi. Magazin katta, 3 ta bo'limi bor. Birida mebel sotiladi, birida gazmol, yana birida ro'zg'or buyumlari. Qo'llarida o'zlaridan bo'lak yana 3 ta qizcha ishlaydi. To'g'ri, bu magazinni olish oson bo'lmadi. Xosala bultur urilib ketgan shahar savdo boshlig'iga ko'p narsa va'da qilgan edi. Uni uzgunchi bo'lari bo'ldi. lekin keyin ular ishga pishiq puxta edilar ikki savdo xodimining tili bir bo'lsa ko'p ish qilsa bo'larkan qisqasi ularning imoni ham umrlari ma'nosi ham pul bo'lib qoldi planni bajarish birinchi o'rinda albatta biroq magazinga borishdan maqsad bugun nima tushadi degan talabni qondirish xolos biroq ular kamtar ko'rinishda kamsuqum ko'pchilik o'rtasida ko'zga tashlanmasdi ham qadambekni aldab suldab hayhotdek hovlisini sotib olishgach endi orzu havas ko'yiga tushdilar pishiq reja bilan imorat boshlashdi darhol uning atrofi ham xom g'isht bilan o'ralib ichki tomon sement suvoq qilindi imorat bitgach derazalariga ichkaridan temir panjaralar o'rnatildi bunga ancha xarajatga tushdilar bu yoqda ummatjon o'sib kelardi endi ular boshlashdi pul pul pul uning yo'lida vijdon andisha odamiylik sariq chaqa agar ularning moli tekshirilsa shu rayonda emas qo'shni rayonlarda ham yomonotliq bo'lib bir jigulini varillatib yurgan manman degan olifta magazinchining molidan o'n chandon ko'p chiqardi lekin bular kamtar faqir xaridorlar bilan yetimchadek muomala qiladilar ular kulgini yaxshi ko'rishadi kunduzlari ishlab tunlari totli suhbat asnosida kimni qanday tushirganlari kimga chap berganlarini aytib xaridorlarning ustidan kulishadi o'zlari dono aqlli chunki ular pul topish yo'lini bilishadi ularning pullari bor keyin istiqbol haqida shirin xayol surish boshlanadi ummatjon ummatjon mana ummatjon harbiyga ketdi uning iti ham o'ldi o'rniga keltirilgan jek gurillab o'syapti er xotin esa magazinda xaridorlarni aldashyapti ular ustidan kulishyapti o'zlariga ola qaragan bitta yarimta shubhali xitni ko'nglini ham ovlab keyin shubhalari qiynog'ida ham qolishyapti endi ularning ashaddiy dushmanlari militsioner yoki jurnalist yoki shubhali shaxslargina emas ular hammadan qo'rqishadi ummatjon ketgandan beri bir yil o'tdi undan xat kelib turibdi xizmati chegarada sizlarni sog'inaman lekin bu yerda qolib ketishim ham mumkin deb yozadi keyin albatta mahallaga salom qadambek boboga salom jekka salom deydi umar aka bilan hosila opaning quvonchlari keyin uning qolib ketishim ham mumkin degan gapidan g'oyat hayron bo'lishib bir biriga tikilib qolishadi holbuki ummatjon bolalikdan ota onasini hayron qoldirishni yaxshi ko'rardi ba'zan shkafga kirib olib ularni kunlar sarson qilar keyin chiqib qah qah urib kulardi e'tirof etish kerak u sodda qing'irlikdan yiroq yigit edi bular kabi ota onaning bolasi unday bo'lmaydi deb o'ylash mumkin lekin gap shundaki umar aka bilan hosila opa ko'pchilikda qoldirib yurgan yaxshi taassurotlarini o'g'illariga qoldirishni istamaganliklaridanmi o'z qing'irliklarini ummatjondan zinhor yashirishar bolaning nazarida ota onasi sutdek oq musichadek beozor edi ha ular qanday kamtar kamsuqum ishdan boshqa narsani bilishmaydi bir kuni kechqurun Subotnikdan qaytib, barg yozib qolgan xurmo tagida kreslolarda horg'inlikdan mast bo'lib o'tirishar. Hosila opaning ovqat qilishga xushi yo'q. O'rtadagi uch oyoqli stolchada taomning qurug'idan kolbasa, yaxna go'sht, ikra bor edi. Qarang, shu xurma odam bo'ldi-ya. Ey, eh, hozir Toshkentda ham o'syapti. Yeng endi. Taomlardan cho'qinib, qorinlarni aldashgach, iliq ko'klam oftobida misig'ilari kelib turarkan o'rtada beozor suhbat davom etdi bahor ham o'tib ketyapti biz magazinda qamalib yotibmiz umar aka javob bermadi u temir darvoza tagida qulog'ini ding qilib yotgan kichik jekka ko'rsatkich barmog'i bilan imladi nihoyat amir ohangida jek degan edi avlodi bo'rilardan aynigan biroq egasiga benihoya sodiq ovcharka uchib keldi va umar akaning tizzasiga suykalib unga porlab turgan ko'zlarini bir muddat tikdida asta yerga bag'rini berib yotdi umar aka uni silab siypadi xotin xuddi katta jekning o'ziya yo qudratingdan jon kelsa taniy olmaydi dedi hosila opa lekin отпускаga kelsa baribir biladi unda mayli ah, ungacha bu ham to'pposdek bo'lib qolar eshakday bo'ladi deng vey hoziroq aftiga qarang undan ham ziyrak barbisdan tarbiya olganda bundan to'rt oycha muqaddam qadambekning maslahati bilan barbisni o'n kun kunduzi uyga keltirib qo'yib undan go'yo hadis oddirishgan edi barbis hovli sahnida qo'ngan muschani ham qo'ymas nari ko'chadan bir sharpa eshitilsa ham darvoza tagiga borib pisib yotardi o'zi ajoyib hayvon deb bu zot itni o'zimizda odamlar hurksin hovlini qo'risin ovozi chiqsa o'g'ri ham qochadi deb saqlashadi ko'pincha bu jonivor esa xuddi bo'rining o'zi na xo'radi na odamni qo'rqitadi indamay yotsada vajohatini ko'rgan odamning iymoni qirq gaz uchadi hoy siz bir narsani o'ylaysizmi hech so'rab qoldi hosila opa ummatjon armiyadan kelsa nimani o'ylashim kerak dedi umar aka kelishi sharofatiga restoranga ziyofat qilib berasiz restoranda restoranda uqtirdi umar aka hali hammani shu yerda to'playmiz deb ham qolarsiz yo'q e sen menga shuni ayt uni qaysi o'qishga joylab qo'yishim kerak o'g'ling ancha sodda ha buni bilaman Ummatjonning soddaligi mahalla odamlariga ham besh qo'lday ayon. Uni ko'plar maqtashar edi. O'zi ham katta-kichik demas, bemalol aralashib ketaverardi. Ummatjon Qadambekka ham yoqardi. Yigitcha unga o'ylaridan gazak o'g'irlab oborib berar, uning alkash-chalkash guringlariga g'oyat qiziqish bilan tinglardi. Umar aka irg'ib turdi. O'zi kelsin, deydoriga bir to'yay, bas. Keyin aytganini qilamiz. borimiz o'shanikida o'shaniki ey uch to'rt yildan keyin magazinni topshirsak unday demang dedi hosila opa ko'zlarini ola kula qilib keyin nima qilamiz aqlliman deysanu o'ylamaysan xo'sh umar aka turtdi turtida kulib yubordi o'zim ham bilmayman shundan keyin ular bugungi hashar haqida rayon prokurorining nemischa mebel kerak deb iltimos qilgani unday mebeldan biri emas bir nechtasi do'kon ortidagi omborda turgani holda unga yo'q deganlari va unday mebel kelishi hamon u kishining uyiga telefon qilishlarini aytganligini eslashib kulib o'tirishdi lekin o'zi yaxshi odam a deb qoldi hosila opa umar aka xotiniga ola qaradi ha yoshgina yigit tavba qarisangiz ham qo'yilmaysizda yo'q o'zingizga boqing hop bu yomon odam bu boshqa gap bir kelib qolgandi da umar aka itni yana bir oz siladida chuqur xo'rsindi odamning ku yaxshisi ham ko'p dedi asta lekin sen men shunday joydamizki tushunaman e o'tmishimizni esla Hosila opa erining gapini o'zicha tushundi. Yana boshlayapsizmi? Obbo, Umar aka yana kulib yubordi. Hali aytdim-ku, ishdan chiqsak deb. Xo'sh. U miyig'ida kuldi. Ilgarigidek yashab keta olamizmi? Keyin darhol xotiniga qaradi. Yo'q, dedi. Hozir shukr, obro'yimiz ham bor. Hey, ilgari ham ko'ryapsizmi? davlatning xalqning savdosini deb yeyish ichishimizda halovat yo'q dedim xushbekovga sen boplaysan ammo lekin oradan yana bir yil o'tdi umar aka bilan hosila opaning yurish turishida ilgari ko'rilmagan bir shoshqalaklik paydo bo'ldi bunga faqat ummatjonning kelish muddati yaqinlashgani sabab deb bo'lmas undan kattaroq pinhoniy sabablar ham borga o'xshardi To'g'ri, Ummatjon chegarada xizmat qilayotgani uchunmi yo'l uzoq, bir yo'la bitirib boraman deb otpuskaga kelmadi. Shu bois Umar aka bilan Hosila opa toza diqqat bo'lishdi. Sal narsaga bir-biri bilan aytishib qolgan paytlari ham bo'ldi. Bu bir. Keyin bu yog'i savdoning ham mazasi qochdi. Mol ko'p, xaridor ko'p, lekin kimdan olaringni bilmaysan. Tekshir, tekshir, xaridorlarning ham tilginasi chiqib qolgan. bir tiyinning ustiga ming marta o'lib tiriladi savdoda ikki xil baraka bor biri davlat u xalqniki ikkinchisi eplagan sotuvchiniki shu ikkinchisiga putur yetdiyu vahimasi ham er xotinni tentiratib asabiy bo'lib qo'ydi endi uncha muncha tanishga ham aka uka deb o'tirishmas mabodo magazinga tumonli kirib qolsa ikkisi bir og'izdan talab berishardi gap bormi ayting yo'q biz siz o'ylaganlardan emas ishonmasang ana melisaga bor bizlar bir oylik xo'r odamlarmiz savdodan yomonlar ustiga qo'yib sotarlar chiqqan bo'lsa chiqqan bizga nima mana bizning turish turmush haligi odam bunday gapni eshitgandan keyin izzi bo'lib chiqib ketardi er xotin esa shu asno o'zlarini yanada dono va uddaburon sezishardi aqchalari ko'paygandan ko'paymoqda o'ntalik qizil pullar yashil elliktaliklarga aylangan endi o'n qator dasta bilan bir qator dastaning bo'yi tenglashib qolgan edi er xotinning pulga mukkalari chiqib ketishiga sabablardan yana biri vaqtning ziqligi harna ularni bu yerga bog'lab qo'yishgani yo'q bir kunmas bir kun ishdan ketishlari tayin boshqa sabablarini bilgich odamlar bunday ta'riflashadi pul baloyi azmki domiga tushgan kimsa o'zini to'xtata olmaydi bir kuz kechasi yo'laklarda daraxtlardan to'kilgan yaproqlar shildirab yugurishar esayotgan shabada juda yoqimli edi kichkina shahar ahli uyquga ketib qolgan faqat ko'cha soqchilari mast alaslar hamda Vokzallardagi avtobus va poyezd kutayotgan yo'lovchilar uyg'oq. Toshkent poyezdidan bir necha askar bolalari ham tushishdi. Aksarlarini kutgani chiqqanlar bor ekan. Ular to'xtab qolishdi-yu, bir yigit chamadonini yengil silkitib perronga chiqdi. Atrofga qaradi, bekatga bordi. Odam ko'p. Xiyobon oralab piyoda ketdi. u rayondagi eng yirik magazin oldidan o'tayotib to'xtadida gulzor chetida cho'tkachilarning boshpanasiga o'xshab turgan yog'och uychaga qaradi unda chiroq bor edi u ildam o'tib bordi qadambek bobo buklama kravatda engashgan ko'yi uxlayotgan qariya cho'chib boshini ko'tardi qo'li yonboshiga yotqizib qo'yilgan miltiqqa yugurdi tanimayapsizmi ummatjonmanku men dedi yigit ey yashangi tozamas bo'psiz bermayman endi sizga sizga deb persovka olgan edim chol turib ko'ziga yosh oldi af et bo'talog'im u qattiq intiqib ummatjonni quchdi u beti bu betidan o'pdi o'tir o'tir bo'taloq o'zi o'tira solib gap boshladi seni sog'inar edim meni hurmat qilarding bilaman albatta hurmat qilaman kam bo'lma chol shunday deb boshini egib bir zum jim qoldi-yu, birdan xurrak torta boshladi bir pas jilmayib turdi keyin tislana tislana uzoqlashdi ummat yaxshi xizmat qilib ko'p narsani ko'rib yetilib ko'p narsaga fahmi yetar bo'lib qolgandi-ku, biroq haligacha soddalik beg'uborlik va bolalarcha sho'xlik uni tark etmagan edi u uylariga yetib darvoza tirqishidan qaradi hech narsa ko'rinmadi ota onasi yo darvozadan tirqish ham qoldirishmagan yoki hovli chirog'i o'chiqligi uchun shunday ko'rindi nima qilay deb o'yladi qo'li elektr qo'ng'iroqqa cho'zildiyu ortga tortildi syurpriz qilaman so'ng darvoza tagiga engashib qaragan edi nimaningdir pish pish etgani eshitilib yuragi qinidan chiqqudek bo'lib ketdi jek jek dedi darvoza g'alati tirnaldiyu jimidi ey jek og'ayni dedida devordan oshib tushish uchun tislanib qaradi ko'cha chirog'i nurida harbiylikdan tanish tikanli sim ko'rindi obbo otam ham onam ham qiziqda dedida qo'ng'iroq tugmachasini bosdi bolalikdan tanish qo'ng'iroq ohista jiringladi u kuta boshladi boshqa sas eshitilmasdi qattiq uxlashyaptida dediyu hayrat bilan esladi oldin ham bir necha shunday ovora bo'lgan edi umar aka bilan hosila opa kechasi eshik ochishni allaqachon tark etishgan edi ummatjon yana devor boshlariga qaray ketdiyu birdan ko'zi tolga tushdi o deb yubordi So'ng o'ylanib chamadonni garaj ustiga otdi. Hali oladi. Olmasa bir hisobda olmagani ham tuzuk. O'g'ri tunadi deydi. Ularni biroz qo'rqitadi. Keyin qah-qah otib kuladi. U shaxt bilan tolga tirmashdi-yu, lekin bo'lmadi. Etiklari teg'ondi. So'ng yugurib kelib bir sakradida shohga osilib oldi. U devor ustida. Ana, hamma yoq barali ko'rinyapti u pastga qaradi hovlilari sekin simdan o'tib bir qo'li tol butog'idan tutdiyu pastga sakradi shu bir balo gardanidan bosdi tipirchilab ag'darilgan edi bo'yniga yopishdi hosila opa odatda vaqtli uyg'onib hovlini bir kezib chiqar keyin choy qo'yib umar akani uyg'otardi bugun ham vaqt tashqariga chiqdi-yu, hovli yuzida yotgan chaynalgan askarcha shapkani ko'rib qoldi. Gangib borib, egilmoqchi bo'lib turganida xuddi birov unga u yoqqa qara deganday bo'ldi. Qarab xotinning bo'liq ovozidan uyg'onib ketgan Umar aka ham shoshib tashqariga chiqdi. Zinadan tushganda ko'zi uyqudan arimagan edi. nihoyat u ham o bolam o men deya oldi kichik jek zo'r ish qilgan u egasidan siylov siypalash va yana allanimalardir umidvordek xurmo tagida cho'nqayib o'tirardi u umar akaning ham yiqilganini ko'rib qo'zg'aldi asta yurib kelib u kishini so'ng hosila opani hidlab ko'rdi keyin tol tagiga qarab qo'yib yana xurmo ostiga bordi-da, cho'nqayib o'tirdi. Asar yakunlandi. Uni Nigora Shodiyeva o'qidi. Ovoz muharriri Yodgorjon Zokirjonov. Tayyorlovchilar Jamoliddin Yoqubov, Hadicha Ergasheva, Abbos umrzoqov